جبای اسلام دین و عالم لسر قرآن برین داره خلق اسلام دار بین دایی دعوا قرآن بین ظلم و کفر سر مراکه و شهید کربلا بین ظلم و کفر سر مراکه و شهید کربلا العالم جبوي دين وهارم لسر قرآن ميرين دارم جبوي دين وهارم لسر قرآن ميرين دارم دین اسلامه أمن أسجل خب علم عملی لي بسجل حکم قرآن آزاد که جرج ما کفر خلاص کن حكم قرآني جرجما کفر خلاص کی از دارو به حالم قربانا شرع دلالم جبوی قردم دین و حارم لسر قرآن برین دارم جبوی اسلام دین و حارم لسر قرآن برین دارم به قرآن کوهیه او قانون رب میه گرم خیلی دیه بخوازه به ورش مهراتون نیه گرم خلاصیه بخوازه به ورش مهراتون نیه از دیرین دارو به حالم قربانا شرعا دلالم جبو اسلام دین و حالم لزر قرآن برین دارم جبو اسلام دین و حالم قرآن رابن بيرا ان رابن تاغوتو بلعم جمر نابن او وزانابن جبو اسلام جان فدابن او وزانابن جبو اسلام جان فدابن ازبرين دارو بعالم قربانا شرعان العالم جبو اسلام دين وهارم لسر قرآن جبای اسلام دین و حرم لسر قرآن برین دارم قید زنجیر